سنت دانلود تقدیم می کند امید بینوایان با صدای عبدالکریم بدری شعر از شاهد بلوچسری یا الهی بهترینی با دل مؤمن اجینی ای خوشا روز وسالت چون تو رب العالمینی اولی تو آخری تو پادشاه قادری تو ناظری و حاضری تو بر تو من دارم یقینی حاکم هر دو جهانی هر کران از تو نشانی خالق هفت آسمانی زینت آرای زمینی نام تو آرام دلها از تو روشن شام دلها هر کسی بر بام دلها بر تو می ساید جبینی ای جواب هر سوالم از تو شد آسود حالم کرده ای تو در دو عالم رای حق را چون نگینی رحمتت هر جا نمایان بر درت ما چون گدایان تو امید بینوایان شادی قلب هزینی در ها کم نباشد هر کسی محرم نباشد چون تو باشی غم نباشد مرهم روح غمینی مرهم نام پاکت ای شهنشا بندگان را یار و همرا یاد تو هرگاه و بیگاه کرده با دل هم نشینی کرده با دل هم نشینی یا الهی بهترینی با و دل مؤمن اجینی ای خوشا روز وسالت چون تو رب العالمینی چون تو رب العالمینی